Bueno, Julen, e, eh, aste honetan urteko ligako azken partida izanen duzue, Bartzelonaren kontra. Alde batetik, ba, berezia ez, aurkari berezia, jonekin era ipatu dugu, ba, e, zelai berezia polita ez, eta zuentzat ere, ba, urteari bukaera emateko, e, pensatzen dut, bueno, gogoz egonen zaretela, gainera kontuan edukita, ba, azkeneko hiru partidak jarraian e, irabazi dituzuela, eta horrek ere, bertze, motivazio batekin joatea ez, e, eginen dizue. Bore, bai, zuk esatezun bezala, nuestra urtia ondo bukatzeko aukera polita dela, ez? Azkenean filial oso potente baten kontra dakau, larun partidua, eta hori, azkenengo partidu hauek dinamika on hori aprobetxatuz, ba, nahi dugu urtia liga bintzat alik aliketa ondoen bukatu, mhm. eta hori haber, iru puntuak egartzen ditugu handikan. Hori da. Eta bertze aldetik, bueno, e, hori da, e, denbora aldietzen duten sobera ongi hasi ez, ba, arazoekin, e, lesioekin, ba, azkenean horrengatik ere ba, emaitzak etziren iristen ez, edo nahi bezala etzen mm. ateratzen, orain bai e, eta bueno, ba, horrekin e, pesatzen dut geldialdiaren aintzinetik emaitza horiek lortzea, ba gero urtarrilan berriz ere hasteko Bueno, bertze lasaitasun bat ere emanen dizuela, ez? Bertze kokapen bat duzu esaikapenean eta horrek, bueno, ba, sartzeko ere balio izanen dizuen. Bai, en, bueno, gure denboraldia bastante gora bera izan ditu, ez? Azkenian, Eh, lesio asko izan dira, partidu asko Copa Federación tarteko partidu asko jogatu izan ditugu, eta, eta, bueno, esan ligan, pues, gehiago kostatu izan zego, ez? Baina, bueno, Copa de Premio hori iman digu, Mallorcan en aurka en Copartido hori jokatzeko aukera, eta, eta hori, ba, ligan, en asmoa hori da, no? En, o, eskenengo eh, hiru partidutako garaipen hau aprobetxatuz, urtia liketa ondoen bukau, eta egia da, ja, en, tabla erdian ikustea, ba, pixkat konfiantza emate gula, ez? Mhm. Ja, bigarren boltari behira, ez ikustea taldea, taldea behien. Mm Gainera, bueno, egia da, e, begiratutan, ba, talde guztiak agitz parekatuak zaudetela, ez? Eta, eta bueno, ba, bai garaipen batek eta baita porrota batek, bueno, sailkapena guztiz aldatzen alduela mm. momentu batean, ez? Eta baina bueno, hori aipatu duguna, ba taularen erdian ikustea zuen burua, e, bean egon zaretenean, ez? Ba bueno, bai ikusten duzue etorkizunean eta bertze demoraldi, litzen den, bertze demoraldi guztian, ez? E, lan ona eginda edo bueno, ba, bertze ja, denak berreskuratuta eta taldea osatuta dagoenean, mm. ba, horrek emanen dizue itxaropena ere ba, ikusteko, oraindik ere, hobetzen aldera noski eta eta guztiz aldatzen aldela, ez, e, urte bukaera. Ba, zuk esan bezala, en, liga oso oso berdinduta dago, ez? E, Playoffeko puntu e, en, tatikan en, ekipo ekipota, puntu oso oso gutxi daude, ordu ni uste zentratu bergana puntua gateatzea dela, eh? gehiago tablai egia da behian neotiak ez dula, ez dula laguntzen, baina gehien bat e, importantia puntua lortzia da, eta hori, gero ez da puntu gehiago lortu guain, ba, bukaeran ba, aukera gehiago izango ditugu, ez goian egoteko. Bueno, Bartzelonaz gain, urtea bukatzeko ere, kopako neurketa izanen duzu hemen galen, E, bueno, aipatu dugu ez, ba, kadizek, kadizen kontra ez bizitutakoa berriz ere bizitu nahi duzuela, eta pentsatze dut ere biziko dela, Mallorca etorriko da, eta bueno, ba, urteari emaitza edo zein dela ere, ba, urteari bukaera emateko ere, bueno, ba, berri ona da, eta, eta bueno, ba, arratsalde eta giro ona biziko da segura galen, eta pentsatze dut, alde horretatik ere zuek gogo zegoen entzaretela, ez? Bai, en, lehen esan bezala zinean en, da aurretik indaundanan premio bat, ez? Zinean partida asko izan diako federazioan, azte tartian jokatutako partido asko, kadizen kontrako garaipen hori ba, oso polita izan zen, ni uste jendiare e, jendia eh, engantzatzeko partidu bat izan zala, eta nik espero dut hori, en, urrengo azte hartia, ba, jendia partido polita izatia, eta berde erun ba, lortzen dugun lehen maileko talde bat eh, berriz eliminatzen. <laughs> Eberki, ba, mil esker, gurekin izateagatik ah. eta zorteon. Ezkerrik asko ez hori.